منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهل وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم Oh Islamski davetski servis online Studio Dini. Islamski davetski servis online Studio Dini. Je li vjerodostojan hadis? Hadis glasi. U vremenu fitne, kada se vjernik kloni grijeha i pored mnogih izazova on aso osabura i bude pokoran Allah subhanahu wa ta'ala, da će imati nagradu kao stotinu šehida. Šehid se bori i pogine, a ovaj vjernik je u stalnoj borbi sa šehidom. Ne znam, zaista, ne znam. Zato hadis takav neki način, ne znam. Da pita neko drugo. Pošto čovjek učini grije, pa se poslije pokaje, Allah mu izbriše taj grije, da li, eh, da li poslije ostane traga od tog grijeha ili to u potpunosti nestane? Ovo sam negdje pročitao, ali mi nije sasvim jasno. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah braćo i sestre, Allah kad oprosti jedan grijeh, on ga oprosti. Tako da više nema traga od tog grijeha. To je magfirat. To je značenje riječi gufrane. Jer dolazi riječ gufran od Gufara, što znači prekriti, sakriti. Ali na taj način da više nema nikakvog traga. Imate primjer radi ekser koji je zaboden u zid. Kad izvadiš nema to više eksera, premijeme radi. Ali ostane trag, to je na dunjaluku tako. Uradiš, ogriješ se o zakonu, možeš odležati svoju kaznu. Ali ostane ti u dosijevu da si nekad nešto šta uradio. Ali kada je u pitanju zapisivanje grija kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kad oprosti Allah grijeh, onda Allah azze wa više ne pita za taj grijeh. Pogledajte primjer pa Odnosno ovaj hadis kusi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ezne bi abdi wa alima anna lehu rabda jelhudu bi zemb u zemb moj rob učini grijeh i nakon što ga uradi sazna da ima taj rob svoga gospodara koji kažnjava za grijeh i prašta grijeh pa mu Allah oprosti grijeh pa ponovo i drugi put isti grijeh uradi praći isti grijeh uradi i opet se pokaje, shvati da ima gospodara koji kažnjava za grije i prašta grije. I Allah mu oprosti i drugi put. I ponovo se vrati čovjek na isti grije. I treći put. I opet isto. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ti praštam grije radi koliko ćeš. Pazite, ove hadise ne trebamo na takav neki način usmi... Pazite, kao hrabrujući, hadisi, da ih shvatimo u pogrešnom smislu, sad dajmo rad grije, nije problem. Ne. Ali želimo reći, braćo moja draga, da se ovdje vraća stvar na iskrenost te obe prema Allahu azze wa jalla. I učenjaci kažu, ko je وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ koji, Oni koji ne ustrajavaju na griješenju. Ko su ti? Ko je taj koji ne ustrajava na griješenju? Ako čovjek uradi deset puta jedan te isti grijeh i deset puta nakon svakog tog grijeha se vrati Allahu i pokaje i zaista osjeti kajanje u srcu plaći. Obeća Allah da se više nikad neće vratiti na taj grijeh. I prestani u tom trenutku sa činjenjem grijeha. Za 7 dana, za 10 dana ponovo ga šeta navedi i isti grijeh. I tako treći put ili deset puta. Braćo, zapamtite dobro i sestre. Makar se čovjek vratio hiljadu puta na isti grijeh, ako je nakon svakog puta osjetio istinu kajanje, ispunio uslove te obe, mi kažemo, taj čovjek nije taj čovjek nije ustrajan šta? U griješenju. Taj čovjek nije ustrajan u griješenju. Da li je dostojna predaja da ćemo svi ući u džehennem, ali da će nam vatra biti hladna? To sam čuo na jednom versu za sestru. To je pitanje prolaska preko sirata, sodno kuranskom ajetu Vama minkum illa variduha Nema niko od vas da neće šta preći preko vatre. To je tefsir Ajše i jednog djela ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi da nema niko od nas a da neće preći preko šta? Jahannama. Što se tiče ovog kuranskog ajeta u njemu je dokaz da će se desiti sirat, prelazak vjernika preko šta? Vatre, ali sa odnoj jačini dobrih dijela. Jel tako? Neko će prijeći brzinom svjetlosti, neko će prijeći brzinom munje, neko će hodati, neko će trčati, neko će hodati, a neko će ići pužući. I kad god bude zastao malo, će, će će ga sa svih strana uzimati i tako dalje. Ali će proći na kraju, a neko neće proći. Tako da je to dobro sestra čula, ali na ovakav jedan način da će svako preći preko džahannama do džaneta jer to je put ali neko će preći neće uopće osjetiti brzinu svjetlosti apsolutno a neko će ići na ovakav jedan način kako smo spomenuli ali ono što je bitno na kraju krajeva da svako ko bude umro sala ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i u čijem srcu se bude našlo i koliko jedna trun imana Pazite dobro, ući u džennet kad tad ući u džennet kad tad. Kaže Allahu poslanik sa alejhi hadisom koga bilježi Imam Buhari od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, "Yakhruju min an-nar man kana fi qalbi mithqala dharrat min al-iman." Izaći će iz džehennema, iz džehennemske vatre onaj, šta? Koji bude u čijem srcu bude bilo imana koliko jedan atom. Čak Allah subhanahu wa ta'ala će izvesti iz džehennema ljude koji nikad ni jedno dobro djelo nisu radili u svom životu. Ali se desilo da su umrli kao šta? Kao muslimani, samo sa imanom. Zato kažem, braćo, nemojmo se petljati između čovjeka i Allaha. Između čovjeka i Allaha nemojmo se uplitati. Allah najbolje zna. Da li mislite da Islam može promijeniti nešto ili samo riječi, ili to stvar karaktera koji odgoje aktivnosti. Allah poslanik sa svojom kaže, spomenuli smo taj hadis, Inna ma uistu na temelim na al Ja sam poslat da u i odnosno potpunim, potpunim temelje e, te čuti kod ljudi. Ovo je poznata stvar da imate urođene osobine imate šta? Stečene. Tako. Urođene i stečenik. Ono što je tačno inša Allah teala, čak da se iz urođene osobine sa islamom mogu šta promijeniti. I urođene osobine sa islamom mogu opremeniti, niti i uljepšati, i dotirati i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Da li je dozvoljeno izbjegavati vrata koji bi Allah subhanahu wa ta'ala iskušao bolešću sifom? Brata, odite računa, odite računa o izigravanju. Vodite računa o izmijavanju na takav jedan način. Allah mi još je živa ta žena, njena jedna, ima deset i nešto godina. Ona mi je pričala, umrla su joj prvi dvije curce. Prvi dvije curce. Spomne se svoj jedan po to, jer to se sjećam. Imala je jetravu tu, znači od muža, para, snagu, od njegovog vrata, imao je drugu komšinku. Nije dvije komšinice, Jetrva i komšinka. Kaže, ja gasolim svoje dijete, četvrcu od četiri godine, gasolim ispred kuće, a oni su samo ta nešto kao bebe i s njima se, izigravaju se, a i kažu nikad nećeš ponijeti, jer je drugo to bilo djete. Nikad više nećeš znači ponijeti djete, nikad više nećeš roditi djete. Allah mi braš, kurivan sa Allahom, znam to u znam da je slučaj, ta žena druga kočinka, imala je sina koji je bio Zajac, Bio je zboden u njemu. Danas na tom mjestu nema više kući, nema potomka, nema više muške glave. A ta druga snaha nikad nije imala djece. I umrla je i došao je drugi koji je do rane do smrti, a? ali nema više loze, nema više potomaka. A ta žena, ona su dali u pjeci čeri. Nakon toga. Zato vodite računa u tih stvari, Allah ne voli Nemojte se izigravati. Nemojte braće koja draga. kaži, to su opasne stvari. To su opasne stvari. Kad vidiš nekoga koji iskušao sa nekim belajem, zapali Allahu što je tebe sačuvao. A? Alhamdulillah ne bi Afan, Hvala Allahu koji me sačuvao i koji me izliječio. I odlikovao me za mnogi drugih ljudi, koliko ljudi ima koji su iskušani razli, znači, hvala Allah, nije mene i tebi iskušao. Ali nemoj da misliš da možda neće doći dana, kad će ljudi isto prolaziti pokraj tebe i tako učiti drugi, zahvalivati Allah, koji su iskušani sa tim koji su iskušani. Da li je dobro musliman da se ismijava zavodi, sad su navedene te sekte ovdje, koje nećemo spomenuti, znači neki koji su u stranu, u stranu, Govor o zabudnjim sektama njemu se daje mjesto na jedan način, na jedan metod koji su učenjaci naši pokazali, a ne ismijavanje običnog naroda, običnog svijeta, gdje god ko stigne ismijava se sa zikrom ovim kako neko čini zikr na ovakav način, na onakav primjer, sektaš ovakav ili onakav, pripada ovom sekti ili tome slično. Učenjaci su nama na takav način. A pogotovo ako se pridoda, pogotovo ako se pridoda vrijeme u kojem čovjek se nalazi, gdje mnogi ljudi nemaju apsolutno nikakve veze ili, da ćemo reći, poprilično daleko živio od islama, da još izigravamo se na takav jedan način, a, primjer, o sektama ne, ne možemo to na takav način, draga moja braća i sestre, doživljavati. Ne onda nekom pomisli da kažemo da nije je dozvoljeno pričati o sektama, ne, ne govorim o tome. Ali kažem, nije svačije da priča o sektama i nije svačije da priča kako on hoće, na koji on hoće način. se kad su odgovarali, odgovarali su na lijep način, pokazali su na metod jer to je naše vjerovanje, to je naš menedž, to je naš put. Ali učenjaci su to odgovarali. Imali su metod, imali su način. Nije svačije da odgovara i nije svačije da brani islam na svakom polju. Zato što Ibn Taymin kaže, kad vidiš čovjeka da je pametan, inteligentan, daj mu ne uči, uzmi knjigu uči. A kad vidiš da je čovjek, a? Nije baš skoro u knjizi, ali ima tijela, tajnu kranku i lopat neka kopa. Treći će raditi nešto drugo i tako dalje. Neka svako radi svoj posao. Samo tako na takav jedan način, braćo i sestre, možemo ono razmaratiti stvari. Ali da sada, ko što jedan, frendija, sjećam se, kad sam mi, ja ću džanom ne raspravljaju. Ne znam još treba ni klanjati. Ali pa raspravljamo, da li hadis sahih ili dajim. I onda kada bila se draga senzacija za ti ti kao raspravljati. Ne kaži mene, to je to pamet uzme ovdje. možete svaki da počeo takav na... Efendi, ne to. Ali, kad s druge strane pogledaš, nije svači da priča o hadisu, da li hadis daji ili sahih, a on ne zna ni šta je definicija sahih hadisa. Ne želim kako da ponizim, ali bi želio da budemo iskreni prema sebi. Koliko nas u ovom trenutku zna definiciju sahih hadisa? To je Adizam. Definiciju samih nisi, ništa više. Sjećam se jedne prilike s braćom, sjećamo, a? Hajde napravimo važbe na nazad. Koliko ima na nas važba? Koliko ima fardova, koliko onda, Koliko nas zna važba na nazad? Ostale stvari nama ne znamo, ali učimo da pričamo i o sjetkama, i znamo ovo, i znamo onome, i tako dalje, pogotovo ismijavanje, braćo moja draga, dolazi sa dobrim. Gdje ste vidjeli da Allah subhanahu wa ta'ala u na takav jedan način smijava čak nevjernike? Nećete naći to. Znači, nećete naći. Ima metod, ima način koji su nam pokazali učenjaci. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Danas ima kronično iskušenja, šta nam da savjetuje, tako da sve ovo nije nestaje ljudi. Braćo i sestre, Omen yuridi Allahu bihi khayra yufaqihu fid vidi Kome Allah hoće hajba on da razumije vjeru. Nažalost, mi imamo danas priču problema sa razumijevanjem vjere. Nažalost, mi imamo mnogo problema sa razumijevanjem vjere. Jer kad nema znanja, kad čovjek ne uči, kad čovjek se ne druži sa knjigom, kad čovjek se ne druži sa ljudima koji imaju znanje i tako dalje, onda je to problem. I naš kao narod, učeniš bošnjački narod, mi imamo problem sa neznanjem. I naš najveći, možemo reći, najveći problem jeste neobrazovanost. I nedovoljna se za knjigu, za učenje. A prvi riječi znate objave, bili su učenji, učenji. Allah oni to učenje iznad ostalih ljudi i tako dalje i tako dalje. Želimo reći prvi put, prvi nekakav korak jeste da čovjek uči. Uči i uči. Nakon toga jeste da pokušate to primijeniti na sebe, na svoju porodicu, da poziva svoju rodbinu. Ona bi da kako mi nakon naredbe o učenju što je došlo, ja bih Allahu poslanicu Pozivaj svoju rodbinu. Pa Allah poslanih svoj srnem 13 godina u Mekke sjedi i poziva da ja imam Allah Rasulullah. 13 godina. Pa samo desetina sahaba se za Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Ali mi da preokrenem nešto da što to. Znači, ne ide tako. Nakon toga znači rad. Po što čovjek se zna i nakon toga pozivanje, i učivanje drugih ljudi. Dosta je tri načela, dosta je neka tri principa koje čovjek mora imati, mora imati na umu. Naravno, u svemu tome, veoma je bitna stvar ibadeta, obožavanje Allaha za uđenje, svoga veza, svoje vezanosti za njega. Jer, braću moja draga, na kraju krajeva, Wallahi, Allah nije htio da mi ljudi muslimani ne bismo bili. I Boga mi, ako On ne bude htio da mi umremo kao muslimani, nećemo biti muslimani. Zato sav hajde jeste vezan svoga srca za našeg gospodara da čovjek a, zavapi, da digne svoj glas u dobi Allahu azzawajal da živi na ovom svijetu kao musliman i da umre kao musliman jer Allah poslanik u zemljem najviše što je molio na dobi Allahumma ja mu kalbi al qulub sabbi qalbi ala dini o ti koji preobrećiš ljudska srca kako hoćeš čvrsti moje srce u tvojoj vjeri jer bez Allaha ne bismo mogli udahnuti, ne bi bismo mogli trepnuti, a li da budemo muslimani i da ostanemo na islamu dok nas ne se melek smrti. Zato riječimo sve sve za Allah azza inša Allah sa znanjem, sa učenjem, sa ibadetom, sa pozivanjem ljudi, inša Allah činjenjem dobrih dijela, nadat se je, nadat se da će nam se Allah smilovati uzeti nas kao muslimane. Islamski davetski servis online, studio Dini. بركانا وفجر الروح ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل Islamski Davetski Servis Online Studio Din